Интересна замисла на режисерот за тоа како изгледала оваа сцена. Може би Исус не бил толку жустар, како што е овде прикажен. Друго, зборовите кои што ги кажал, ги кажал пред Синедрионот, но тоа ќе зборуваме понатаму. Но да почнеме ние самиот почеток на главата, Јава не ни кажува кој, но вели имаше еден празник јудејски. Повеќето библиски коментатори се согласуваат дека се работи за Пасха. И тоа би била втората Пасха од Христовата јавна служба или 29-та година, значи првиот пат било чистењето на храмот, една година подоцна. И Исус се искачи во Ерусалим. А во Јерусалим, кај овчата порта, има бања, по еврејски наречена Бетзата, или Витез, да е грчкиот назив, со пет тремови. Во нив лежеа мнози на болни, слепи, куци и сушени, кои очекуваат да се раздвижи водата. Дали забележавте дека во филмот го нема четвртиот стих? Зашто го нема? Мнозина сметаат, мнозина научници, значи сметаат, библиски научници, дека четвртиот стих представува така наречен глос. Што е тоа глос? <clears throat> Глос во библиската наука значи некој текст кој што или самиот автор, но во овој случај Тоа некада е авторот, за да биде глос. Попрво, некој од препишувачите на Библијата, бедеќи Библијата со векови се препишувала, така настанувале новите примераци, пред да постои печатот и печатарските машини. Значи, некој препишувач, сакајки кога ги препишувал копиите од Евангелието по Јован, сакајќи да објасни, да објасни на читателите од своето време што значи ова раздвижување на водата, го вметнал овој коментар. Дека тоа одговара на едно верување што го имал народот, дека од време на време во бањата слегуваше ангел Господов да ја раздвижи водата и кој прв ке влезеше по предвижувањето на водата, оздравуваше од било каква болест и да боледуваше. Без ога дали е точно тврдењето на библиските научници дека овој текст е глос или дека не потекнува од апостол Јован, јас немав намра да се задржуваме на него. Едноставно текстот ни помага да разбереме што било верувањето на народот и зошто народот се надпреварувал со сите овие болни и сушени, куци, слепи, Зашто сите тие чмаеле, така да речам, покрај бањата и зашто се надпреварувале кој прв да влезе во неа, штом ќе се раздвижи водата. Ни самиот Јован не сака многу да го нашето внимание да го привлече кон тој настан, во колку текстот потекнува од него. Имено не не се кажува дали на вистина се исцелувале луѓе што први ќе влезат во водата. Едноставно, не е тоа битното, туку Јован поминува понатаму, не сака да се држуваме на тоа. И не воведува во главниот настан, во главниот случај. Имаше таму еден човек кој боледуваше 38 години. многу многу време. Јас самиот не се секевам што било пред 38 години. А толку време да се биде болен, да се биде парализиран, е на вистина долго време. Зошто Исус го прашува болниот, штом го виде како лежи, сакаш ли да оздравиш? Дали постои болен кој што не би сакал да оздрави? Дали Исус поставил излишно прашање? Дали сакаш да оздравиш? Имаше еден ром, Јеховин сведок, таму каде што бев во цивилна служба пред 9 години, беше голем мараклија по свинско месо. Самиот признаваше. Замислите, тој, кога бил ром, значи, од муслиманско потекло, не се јадало свинско кај нив дома. Кога станал Јеховин сведок, тогаш <laughs> пројадал свинско. Тоа беше малку интересен, парадоксален случај. И јас, да речеме, потекнувам од семејство каде што се јадало свинско, иако не многу често. Па кога станав верник, престанав да јадам <laughs> свинско. А овој обратно. Овој пројал свинско откако станал христијан. Мегутоа, он се жалеше на мигрена. Беше млад човек. чести болки во главата, мигрени. И сакаше, бараше човекот чаре, прашуваше, разговаравме и на таа тема често пати. И јас во една прилика му реков, ама знаеш што, ти сакаш да те боли главата. <laughs> Се тоа беше превокативно, сакав да го испровоцирам, а па се разбери, он беше долно паметен и знаеше на што <laughs> на што алудирам, да. <laughs> неговат, значи, негов, на неговиот мерак. Помрсно. Како и да е, постојат и ден денес мнозина во овој свет, кои што не сакаат да оздрават. Иеко, за болниот, здравијето му е број еден приоритет. Ништо друго. Ништо друго не размисло, ништо друго и не може да прави, додека не оздрави. Е, мене лани кога ме фатија крениците тогаш. Ништо друго и не можев да правам, ништо друго и не <laughs> размислував, едноставно, како да помине. Не можев ниту да јадам. Но зашто велам дека мнози на болни сакаат да останат болни? Зато што постои нешто за нив што е поважно од здравието. А што е тоа? Некоја нивна грешна навика. Секој има, сега не се сите луѓе такви да здравието го фрлаат, но еве јас познам една жена која што беше оперирана од рак на дојка, пушеше многу, откако ја знам, и после и беше речено од страна на докторите, немој повеќе да се ставила една цигара во уста, ако сакаш, ако ти се мили децата, внуците, со други зборови, ако сакаш да те имаат они подолго време во, во нивниот живот, место порано да те испратат под земја. И покрај сето тоа ништо не помогна. Жената пушеше и чадеше, едноставно било која стравотија, поврзана со операцијата, со болеста, не беше толку силна, значи самиот страф од болеста, самиот страф од смртта не беше посилен од грешната страст, од порокот. Замислете. Не дека таа личност нема љубов кон своите деца и внуци. Не дека го игнорира страхот. Тоа е навистина страшно. Туку едноставно неизиниот порок е поселен и од стравот и од љубовта кон ближните. Затоа Христовото прашање не е на одмет дали сакаш да оздравиш. Со други зборови, Исус како да прашува, дали ја сакаш мојата благодат? Дали го сакаш моето спасение? Ја се уште се секавам кога со брат Миле одевме да колпортираме по разни места во Македонија. Налетавме на еден штипјанец, кој што беше толку голем неверник, што самиот тврдеше, јас бе некем да се спасам, некем да се спасам. Нека горам века у пекол, некем да се спасам. Е, и шо се? сака да каже, нема што повеќе да му правам муабет. Повеќето луѓе во овој свет не сакаат да бидат спасени. Дали знаете зошто? Тога прво тоа е факт. Факт е дека повеќето луѓе вечерва се на некоја маса, отолку во, во црква, не само тука кај нас, било каде во црква. Фактот дека повеќето луѓе се грижат за своите сегашни минливи материјални интереси кои што немаат вечна вредност. Еден пак друг колега, што тој беше као православен, Кобајаги, во цивилната служба, тој па кажуваше, ја сакам сега да уживам. Се работеше за свинската печеница, повторно. Мислам тоа беше контекстот на тоа што он сакаше да ужива. <laughs> Не да се помисли кој знае што. Исто како и Исав, и ние често пати сакаме Или сме спремни да си ја продадеме својата душа. Са, Исав првенството го продал, не душата, <laughs> спасението и така натаму. Но, ние, лукето се спремни да ја продадат и својата душа заради некој моментален минлив кеф. Зошто е тоа така? Зошто луѓето се толку ирационални существа? Замислете, Човек да биде најголем неверник, ако е малку рационален, разумен, самиот факт што се збори, се шират гласови дека постои вечен живот, дека Господ не откупил, дека постои, ќе има Божје царство. Па човек, па тоа би требало да ги заинтересира сите луѓе, ако барам да се заинтересираат, постои ли тоа стварно или не постои. Значи, замислете да се шири, еве да речеме низ градов, некоја вест, така одрекла казала. Знаете, еднаш кога дојда тука двајца луѓе, мислам дека живеја во аеродром, беше пред многу време, некаде пред 10 години, ако не се лажа, кој што само што влекува во црква ме праша, и знаете како тука се станува член? И И јас, беше многу чудно како може се некој веднаш да поставува такво прашање и како прво зашто го поставува. <laughs> Шо, е толку заинтересиран да стане член? Па се слушате како е вас, века дека вие давате поволни кредити века, на заштита. Значи, во банка не може да најде толку поволен кредит, како што може да најде во Адлатичка црква. <laughs> замислете, замислете какви гласови се ширеле. <laughs> Или може би се уште се шират. Што све може да се добие. Имаше еден брачен пар така што ги запознав на времето, кој што тие па слушнале дека е ова малку има, <laughs> близко е до, до реалноста, дека преку, преку црквава најлесно може да се отиде во Австралија. Са, <laughs> дали е тоа точно, не навлегувам, тоа. <clears throat> Луѓето со други зборови, значи само што ќе слушнат некоја поволна информација, која што треба да ги интересира, бидејќи е добра, дури ако е лага, ако е нешто премногу добро за да биде вистинито, сепак луѓето би требало да го проверат би требало да се интересираат, стварно ли е тоа така? Да отвориме Библија, стварно ли постои вечен живот? Стварно ли постои Господ? Стварно ли Исус воскрес? Еве се збори Исус. Секој велик да се збори дека Исус воскреснал. И телевизијата збори за тоа, особено сега, ова првава наша македонска. Че, значи, сега се зборува за тие работи, што порано не се зборувало, па како луѓето не се заинтересираат? Дали стварно постои вечен живот? Па, ако постои, па што се глупираме ние овде, со овие 5-60 години на оваа планета? И тие со маки, страдање, проблеми, грижи, неволи. Дај да, да појдеме по тој пат кој што води во вечен живот. Но луѓето не го прават тоа. Зошто не го прават тоа? За нив не дека не верува, тоа им само изговор. Значи, и оне што не верува, Дори и оние што под наводници паднале на таква информација дека кај нас се давале кредити и не знам што, ако е тоа нешто добро, а зарем вечен живот не е добро? Би сакале да бидете вечно млади, без болести, зарем тоа не е нешто добро? Па дори да паднете, дори да е тоа лага, па барем ќе се заинтересирате. Особено кога ништо не ве чини. А, тука, тука лежи зајакот. Значи, кога луѓето ќе речат, а, ветар и магла, тоа не е вистина, тоа е лага, тоа и повеќе им служи како изговор, не затоа што кога, кога би било, кога би биле спремни, кога би сакале, кога би го ценеле тоа, тие би се заинтересирале, барам би се заинтересирале, барам би провериле, би дошле во црква, во било која црква, би отвориле Библија, сериозно ќе го истражат тоа да видат дали е така. Но друга е причината. Луѓето го сакаат гревот. И најтешко од се друго име да се откажат од својот омилен грев. И тука секоја идеологија, атеизам, неверство, се е тоа само еден изговор за да се продолжи со, со гревот. Ако треба 5 минути, да уживам во греф, попрво тоа ќе го изберам, отколку вечен живот. Која глупост? Меѓутоа, глупост затоа што се работи за порок, се работи за зависност како кај дрогата, се работи за нешто од што човек не може сам да се ослободи како овој паралитик во Витезда. Тука ќе застанеме. Постои известна причина зашто треба да завршиме пред 19 часот. Главната лекција за вечерва беше Зошто Исус прашал дали сакаш да оздравиш? Дали сакаш да бидеш здрав? Дали сакаш да бидеш здрава? Исус денес не прашува, дали сакаш да бидеш млада, вечно млада, вечно млад, совршено здрав, ни сета вечност. Сакаш или не сакаш? Дали е тоа вишок прашање? Не. Луѓето прво треба да сакаат, Па, кога се сака, се се може. <laughs> Нека му е фала и слава на Господа.